Namo มุตานสามพังคาว บัดนี้ฟ้าสว่างแจ้งแสงสองสู่คันทนกะว้าวอนเสียงจางตั้งในกะใจโอมเสียงว่าอยู่พันตองใบตองกองสนันพายุอันปัลี้ยวเปียวนฝนกระจาย ลาลูกการกะโยกยายให้โหดทรมานสาวอีสานสุมเมาได้ง่วมเงาปานเป็นไข่ฝนบ่เทลงไต้เมืองใดใดใดแต่จมมีแต่ฝ้ากับลม ฝนบ่พุ่มแผ่นเพื่อนขึ้นเมื่อกระเป๋าได้เถิงลาลูกก็ล่วงภายเป็นหน้านายเต็มที่ตั้งหลายปีแต่ทุนทุกได้ท่องเที่ยวทนทอง บ่เคยเห็นกามาพอ เป็นอย่างน้อโลกจำแปลธรรมศาสตร์กับปวนแปรบัดย้ำแลงกับโพดแดงบัดย้ำท่วมผัดทั้งทมลาขยังกับผาดลมตกตำลากำจีดเคียดต่อยังก็เลยมีดมืดมุนสนเทน บุคลายนี้มาเป็นนินหนักไทยซ้ำเดียวเติมขันบอกกู บ่ยืมตายนี้เพียนหอ องบ่ มีมองปองสิไปนั้นนกนาสัทธาอยู่ บัดยามทุกผัดหนึ่งซ้ำฟาดกะนำแสนเขียนบอกเคยเห็นพันพบได้เท่าเสส่วนลมฟวงกะยุมไม่ซ้อมไว้นี่นะเป็นปัจจัยคนใดว่าบุญกะเลี้ยยุเกิดบุญคนสิยุงอันบุญไว้ ขอบว่าทุกยากหายสิญาติแย่งกันกินทรัพย์ในดินบ่เพียงพอฝืดเครื่องสิขมแขนบ่ย่อมกัดเกลือเหียนคันคนแขนกะสิวันหาทางใดบ่ทันกะเลยลากลอบบนขโมยปุ่นนั่นแย่งสิ่ง คนส่วนมากนั้นสิยิ่งใจบาปโทษโสอันโดโพตันหากอมกะใจไฟกามบ่พ่อขากะสิขาเลี้ยวละญาติแยงบ่พ่อใจกะกันแกงตีขามุนทลาย เพิ่นว่ามวนหมู่ไม่สิเป็นดาบอาวุธจับประหัดประหันกันคู่สุวรรณบ่มีเวรขันต้มไปก็เห็นคายคำทำนายที่เพิ่นว่าไม่อยู่ป้าสิกลายเปลี่ยนหอกงาวให้คนข่าว่าเขียนกัน ข้อนี้นั้นขันเมนซ้อมเบืองแล้วก็คือว่าเป็นจริง คือคนเสียงดินดอนบอนสิทำการสร้างขันได้วางนาไว้ เงินสารในวางเป่านี้เขาเล่าป่ามางไปทางมวนว่ากุนลง นี้เข้าไปอยู่ทรง หลวงป่าหาจองเป็นเจ้าของพงไพ่ต่างกบไปกันลนโดนต้นอนคนกันเห็นไผคนเขียนก็เข้าป่าหลายตัวหลายกันเอ้ยเกิดเขียนคาสิ่งแยงเอาป่าไผ บ้านเจ้าของพากันอยู่บ่ได้น่าให้กะขายเสียอยู่มือพาลูกเมียสัญจรไปอยู่นอนกันเลยบุญนะ ถือกในทุนในห่างหาวนทางขูดที่เทียดจนเหลือ แต่ภาษาแล้วจังคอยนำนี่เข้าป่าเข้าหลงเว้นพันมาเติมซ้ำถูกคมคูนาดูตนอิทธิพลไพศาลได้แพ้คุมกันเลยคุม ผู้มีสูมมีเพื่อนกับพ่อใครสิได้ง่ายบ่ มีเส้นบ่ มีสายจ้างก็เข้าบ่ได้ผู้ใดพ่อกระดังกันจนว่าไข่สะบันผู้ขวัญอ่อนบ่ มีหานถูกจัดการกันว่าแข็งผู้อ่อนแหงกะเสียแต่เนือกว่าแน่ เมียนแล้วจริงนีแนวเว้าสู่คิดคักคักจังสิหูประจักแจ้งนั่นแก่ใจคำว่ามวนหมูไม่สิเป็นดาบประหารกัน สมกับคำบุญใได้ก้าวทำนายว่า เพื่อสาภัยใบหญ้าในน้ำไม้ปีปนขั้นไผเก่งกะลอดพ้นคนบอดสู่กะส่วนตาย อันนี้นั่นบ่หันเว้าเถือคายทำในเด่นในเย็นจริงเลี้ยงตัวเลี้ยงสิ่งกันดันแดงให้แปลเปลี่ยน สียงอนาเขียนนาม่วงประคองตนในพ้นที่คำเพิ่นเมาเตกี้เดียวนี้สิแม่นจริง เพิ่นว่าเลี้ยงต่อเลี้ยงสิ่งกัน ขึ้นไม่ผู้สิได้แม่นบักโกกนาโทตั้งหักเป็นไปตามที่เพิ่นทำนายไว้ ขันไผดังก็เนยได้เหยีติพุนพนเทียก็เป็นจังสีไว้บุญมุนกระจายขอบว่าความอยากเป็นใหญ่จังได้เกิดเดืองอายเล่เดียมเตรียมแผนจนลังแหนนวโคได้เบ่งโตตีตอนจนหัวคอ นหัวเตียนมือเตียนตั้งบ่เทียงสัดกันจนเลียนอย่างแทงข้างหลังพังข้างหน้าเซลสาลาตะกนแสงกันขึ้นสู่ต้นไม่ใหญ่อันใบดอกทั้งตีลันฟันโศกสวงเสียงเตียงทวง ต่างก็ทวงผลให้สมใจ สมอยากถึงลำบากจะต้องสู่สิโกยกูกอบกรรมทุกทวีประเทศกรรม เขตที่ทั้งหลายต่างบุญวาย สิ่งกันปันมีตีต่อ อานิจานิ่งน้อยสิ้นกันสะบันแดกจนว่าแตกดากลานพอพันพอบอนปะาทรงพวกมหาอำมาทั้งหลายเคือบักโกกผู้อยู่ทรงซ่อนบุงจนพุ่งเขียว điều hạ tháng nhung nhô hay mua điền để xiên mày làm nên cán băng xa hay xiết cuối trái thảo điền can phá tiến đen hoặc theo bàn thảo kén sàn hoặc theo mưa เท้าแขนยาวไปเที่ยวเมืองบอนมันเกิดสงคราม เที่ยวไปตามไส้แดนบอนจาราจนบุญจนหัวมวนเท้าแขนสั่นเท้าแขนยาวเท้าดินการสามพญาสามทานสามพญาสามเพียน้องใดสนสางให้เบิองเอา ฟังเด้ออาตมาสิเกาเว้าเท่าเลียนการนั้นคืออย่างเว้าให้ฟังเพียงนิดได้แก้คารุมเลียนว่าทศินปะลมเบาเจรจาปั่นแตงยังจนฝาเตียนแดง อยู่ฝ่ายนั้นย่ฝ่ายนี่ไงตีขาวาโลฟัน จหลงว่าเสือแล้วนั้นกิงเงินใส่สองพญา แขนสัญญาคือปืนผ่าจังได้มาส้นสาง มอทัโนนกะเสียงปางตุ้มตามเต้นเข่าพาแขนหนึ่งเยาวเกือบเสียว่า แขนหนึ่งเพียงกลมกลมซ้อมแดวกะเม่นเปื่อนถือผู้ไหน แล้วสะอื่นกำลังมาก มหาศาลยังกองหันขั้นเจอเพื่อนอำนาจแห่งแข็งการ ระวังหนาเท่าแขนสันเท่าแขนยาวสีหนาวใสเจ้าสีน้อยเหนือสีใหญ่หนือสีโตทอสร้างก็ยอมแพงให้แก่มัน นอกจากนั้น สุมระเบิดนาสนิเอกโซเซนเทียเจนที่หนาวไปบอมมังกิดหากเป็นสุมแขนเยินคือเหลือเกิน บัดมันลมเครื่องอังกฤษมีจีรีแขนมันยาวอีนเอกโซเซเดซ้ำลำลมอยู่บ่ไหวอาศจรรยเดโน ากันเตียนต้นไม้ขันไก่งากะพาหากอุตสาพากันเปลี่ยนบ่เศร้าพาหากบ่มีโตใดสาแก่ใจพวกลิงเท่า สนุกเก่าพวกลิงงูสุมบักโกกนาโทมันเป็นผู้ใดมวนใหม่แต่ผู้เดียว นี่เม่นสุมผู้เฒ่า คนเก่าบูหานเพื่อนได้ทำในการหากเป็นจริงจวนจอนเป็นไปหมดสุขขอเฮากะพอสิหูอยู่ พวกคุณยาคุณปู่คุณพ่อตาแม่ส่วนก็คงหูอยู่แก่ใจ นับแต่เจ้าเกิดได้จนกระทั่งปัจจุบันต่างไปหมดบ่คือกันตั้งแต่วันเจ้ายังน้อยให้เจ้าคืิดเบิ่งเนื้อ คอยคอยขึ้นข้าวขาวคุณยุ่มเจ้ายังนุ่มคือบอกคุ้มบอกคอนเครื่องหอนแต่ยังได้เครื่องสีกินของสีใสก็มีมากอันนั้นตังตั้งแต่ก้อนเข่าสลึงและเศร้าทั้งเก่้วกนยังว่าเพ่งแล้ว เงินสตางสลึงเฟื่องกับพ่อเพียงได้ใส่ใจฟูงปูป่าก็ง่ายเตื้อทิมมือละของบ่มีห้องว่าจมน้ำพวกปลาแดกแจ้วจำปิงกีจนเหลือเฟือสบายเดือแนวใดบ่ห้ำให้เลื่อนเลย เป็นเพื่อน เดินลาราคาก็น่าเตงเจ็ดแปดบาทก็ว่าแพงหัวสามบาทตัวทอสั่งมีหน่อยก็คอยทุน พอสนแตงแม่สนสินสอดสิบสองไพ่จากสิแพงไหนปานใดอันมูไฟสลึงเฟือง อันนี้นั่นคือบุเปืองของใส่แนวใดใดกงหาง่ายป้าสิงหาใส่ง่ายเพิ่นว่าข้างหมอไว้ก็มาแดนทวงทันสาดในหลวงว่านั้นมีมากนานา ลามังวงเลี้ยงผากาตายกากะแต่จรกระจงจอนฝนเมียนมูมีชะนีบางเย็นกะหอบเลี้ยงคางกะเล่นลงเลียนเหียเย็นเล่นดุนว่าตุนมู นา นาสัตว์แม่ผู้ก็มากมูตามดอน บ่ฮอนเบาบางหมดลังปัจจุบันนี้ คนก้อนเอสมอนาบ่มายาเลเลียม สงวนเนื้อจนเตียมสงวนเนื้อตนเจียมเมีผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่เลื่อนเดืองอันเดือนคอง แต่บัดนี้ได้หอดมองเปิดปองเปียวไฟตบสมัยบกคือเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปเสียสมัยเดิอนมีค่าสมัยป่านีแกงสมัยเข่าสารแพงคนเครื่องเดียเครื่องบาเที่ยวขาตั้งแต่กัน บ่มองนี่ก็มองอันจนอกสันควัรแขนอยู่มือหมดส่วนแอนเมืองใดบอกปลอดภัยเสียแล้ว มีหลายแนวเต้นพ่ออกใจคอ แค้นจอลอเย็นเตอเน็ตเดียถ้าอยู่ได้ฟังหนังสือพิมก็อ่านพอมีแท่แต่ยังเดียว ข้าวมนุษย์ใจหวนเยี่ยวขาดจีนันตีหมกนักเด้งเงาปืนโพกจ่อยิงเจ้าของอันสาวหงเยี่ยนนี้บ้านสาวงา หนวนลอให้เสียโคนหนวนละมานถือกไอ้นุ่มมันตะพันจับคมเกือนแล้วขาละหาเอาบัดอันเนียนเกิดเมื่อใดเ็กะโมเวียนเย็นแต่ข้าวหาดยาเห็นแก่ตาไพ่มันคู่สุวรรณแรงเศร้า บ่มีเบาเห็งหนักหนาไผสิมาแก่ปล่อยล้อพระเอกขี่มาข่าวมาซอยล้อมือใดกะบ่บ่พอล้อแล้วกะโทล้อเดือศาสนาตอนบายบายพวกเขาจังเสียในพ่อผู้มาซอยปรับปรุงอยู่มือ เส้นคุณหลวงคุณตาส่วนสิหาบ่เจอพมภายเนนจังสิ้นคุณค่าปวงภาษาผวนเด้ง ปานใดนอคนเก่งจังสิมาซอยแก่ง่ายอ่อนแล้วอยู่เย็นนั้นดอกนาสัทธาอยู่ เป็นบอนเมืองบทบาทคงก่อนฟังจบตอนในยุ่มคียดได้คำมอนแต่ตอนตนเว้าถึงคนเล่านี้ปาสาสีนันปีปนสารวนแต่มองเจ้าของในกะวานี้ ไผ่ฟังเทศมือนี้ไผฟังก่อนแล้วมือนี้คิดที่สิวันเองทราบนั่นเป็นของยังสิเผาให้ทรงไว้ยามตายไปเก่าทิมมีเท่าใดก็แล้วแต่ฝากแกยุ่มพ่อเมียพร้อมทั้งพี่และน้องของคอยคู่สู่คน เกียดเบิ่งแล้วไผกันเหี้บ่พ้นนั่นจากที่มอลานาให้เจ้าพากันเนตก็คุณให้บุญยู่ หายเจ้าสาสัวมองหนูใหมันตัวขั้นบ่เห็นแก่ตัวทำประโยชน์ก็ไม่เห็นไพ่หอนเสียงเงินโอ้หยมเอ เจ้าพ่อนั้นได้เอิญว่ามีอยู่เดือกินมีทรัพย์สินอำนวยให้สวยคนผู้จนบางสงสารตาทั้งสองข้างดำดำก้มหน้าตำเนื้อเือ ปวดจะได้เหยียบจะได้ยำพอซอยได้ซอยบางอย่าใจให้แบ่งทานเกียดติบาเป็นเพื่อนมานความเกิดแก่เจ็บตายหน่อยกระสังขันไว้เสียบลงปงเมียน บ่ว่าเอื้อนเดือบ้านนาคันแก้วกิ่งทั้งลูกหลาเมียมิงต้องได้พาดผ้าคางบัดย้ำมางอันธาตุคันพอสานั้นพ่อแล่แม่ทั้งหลายพร้อมทั้งหญิงทั้งชายคู่สู่คนในฟังบาง ให้คอยพากันสร้างสินทานไว้เนื้อทานและสินสีสวยแก่นความยงให้หุงเหือง สิได้เป็นบนเบื้องบาดถึงแก่เข้ากาณาวาสันสิเศร้าภาคจากลาลาเอา อาตมาผู้จาเว้า เก็บสำเนาแล้วสิตาวเทศในฟังเงาเงาเทศในฟังเพียงทอนี้ พอดีแล้วสิอวยก่อนนั้นนอกนาสิอวยนู